Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love it. nou is die liedjie geskryf vir die 1 September lentedag vandag en ek hoop julle geniet dit maar ons doen dit saam met die vol band. So dis die eerste keer dat julle hulle sien. Ons het op die kagon het ons vir JP en op gitaar het ons Jannie laat gaan. So jy gaan geniet hom. Ek is moeg om te slaap in een zweetpak broek Ek is gatvol om die heel tyd my pantoffels te soek Ek is moeg om net te vry, onder die toewei Kan iemand asseblief toch net die somer kry Die winter is gemaakt om in die bed te bly Te koud om jou boude in die gym te kry Ek het soveel keer probeer om na chocolate lust te keer Maar as ek op die skalklim kry ek oos en seer Van dis lente Ja, dis vrachies al die eerste van september Nog een rukkie, dan is ons by december Gooi jou tasse en jou support in die venter Van dis lente Elke jaar kan ek hier wachtie vir september Nog een rukkie, dan is ons by december Dis die einde van die winterse lente Van dis lente Ja, dis prachtig sal die eerste van september Nog een rukkie en dan is ons by december Gooi jou tasse en jou soepwoord in die vente Oh ja, dis linde Elke jaar kan ek die wachtie vir september Nog een rukkie en dan is ons by december Dis die einde van die winter sy die linde So geniet hom sharing is caring, nee, onthou dit. Lekker lente. Lekker lente dan. Sharing is caring, sê hulle vir ons. Nou ja, uh, ek hoop julle uh, sien ook uit na lente, wanneer hy kom. Ek weet nie of hy, uh, <laughs> hy seker om hy draai. Maar is uh, lente dag vandag, so ja. Uh, nou, eerste dinge, eerste. Goeiemarag. Goeiemarag aan al die luisteraars en in besonder Motti de Kok van George. Ons hoop jy is ingeskakel. Nou, uh, ja, met uh, gister was die 31ste uh, eh, Augustus en Happy, Happy birthday to you Happy birthday to you to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Celine Dion, wat daar net vir jou, Motti, gesing het Happy Birthday. Baie geluk met jou verjaarsdag gister, ek geloof het was in stijl gevier en uh, dat het nog so sal dier tot so na die naweek, uh, weet soos in traditie, ne? <laughs> net die beste word jou toegewens en dat jou bucket list van ding om te doen uh, altyd aan die een kant sal aanhou krimp maar aan die ander kant sal anhou groei. Lekker verjaar, Motti. Nou, eh, ja, Motti, jy het self ook vir ons uh, eh, versoeken ingestuur uh, vir die uh, dames An, na aanleiding dan uh, daarvan dat het uh, in augustus maand is het dames maand en dan nou uh, wat gister ook voorbij is, die hele maand dan. So, vir dames maand uh, het jy vir die dames aangevra, uh, ek gaan sommer uh, twee van jou versoeken opsit, en uh, ja, en dan maak ons sommer die, die uh, dames likies, maak ons jou ver, uh, verjaarsdag songs. Die eerste ene wat jy gevra het is Christopher J. Davison alias Christenberg is op 15 oktober 1948 in Vernado Duerto, Argentinië gebore. Hy is die eh, sien van Charles Davison, een Britse diplomaat en sy ma was een Ier Ierse uh, sekretaresse. Emily de Burg. Nou, gedurende sy kinderjare reis die gesin heel wat rond as gevolg van sy vaderse diplomatieke werke uh, en geneerswese, wel ingeneerswese. Hy het uh, groot geword in verskillende lande soos Malta, uh, eh, Nigeria en Zahir en toe hy 12 jaar oud was, het die familie Davison na uh, Emerald Isle in Ierland verskyf. Chris woon vandag nog daar saam met sy vrou Diane en hulle drie kinders, Rosanna, Yubi en Michael. Nou ek weet Chris is baie lief vir Chris Suid-Afrikaanse gasvryheid en vooral ook dan vir ons weine. So ek gloe julle het laat vloei uh, gister uh, uh, Motti. Oké, okay, ons luister na Christenburg en hy vermaak ons met jou eerste versoek en dit is Lady in Red. seen you shine so bright. Mm-hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out come rustig rustig daar van Christenburg en hy is uh, eh, in ekstase oor die dame met die rooirok. Nou, jou volgende versoek is ook vir die dames, na aanleiding van uh, eh, dames maand in augustus, en jy het gevra vir Roy Kelton Hobbeson, geboore 1 jaar na Elvis in 1936, en 11 ja-, jaar na hom is hy eh, oorlede in december 1988. Roy was vooral bekend vir sy emotie, emotievolle liekies uh, eh, wat baie complex was om te, te presenteer en uh, was bericht dat hy beskik het oor 3 tot 4 oktaaf stemrijk. Nou ja, dit is uh, in uh, Pavarotti se klas. <laughs> Uh, baie mens het om beskryf as klassieke operasanger tussen bariton en tenor en nie as een lichte country kunstenaar nie. Hy was uh, baie beweeglik op die verhoog en soos Johnny Cass het hy ook uh, bekend geword oor die swart kleren wat hy meeste op die verhoog gedraad as The Man in Black. Nou Roy sing vandag vir ons Pretty Woman vir al die dames en uh, en uh, ja, ek stem 100% saam met hom. Hier gaan hy. Pretty woman walking down the street pretty woman the kind I like to meet, pretty woman. Robeson, soms so skeelik afgesnij daar, en uh, ja, dankie vir jou versoeken, Motti, de kok van George, ek hoop Droese daar saam met jou en luister. Nou, Softly Whispering I Love You is een lied wat geskryf is dier Roger Greenaway en Roger Cook, wat uh, oorspronkelijk opgeneem is dier die deel uh, onder die naam van David and Jonathan Jonathan. Hierdie weergawe was een hoogtepunt op nummer 23 in Australië op Gauzet se nationale top 40 solo trefferskaarte. Dit is in 1971 gedek dier The Congregation, hulle is later ons bekend gewees as The English Congregation, en bereik een hoogtepunt op die vierde plek in die UK Singles Charge uh, en 29 op die Billboard Hot 100 nummer 1 in Suid-Afrika en Nieuw-Zeeland, nummer 10 in Duitsland en nummer 11 in Cosets, single charts van Australië. Ok, ons luister na die congregation en hulle sing softly whispering, I love you. Mm -hmm. alles behalwe softly whispering, hierdie ouwe is bezig om uit te besyn, uh, I love you, en <laughs> ja, laat het dan ook nou nie geheim wees nie, allemaal moet weet. Uh, Alida uh, Stein van Ristenburg, ek het reden om te glo dat jy ook ingeskakel is, baie welkom by ons program, ek hoop jy geniet waarna jy luister. Volgens, volgende op ons speellys Olivia Newton-John is op 26 September 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy slechts 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was van uh, Wallis sy afkomst en een professor van Duits in Cambridge en Melbourne. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af gegeven al belangstelling in muziek en sang getoon en uh, vorm die groep wat uh, die Soul Fall genoem word met sommige van haar schoolvriende. Later tree sy op by haar zwaarse koffiekroeg in Australië en verskyn in eh, verskye uh, Australiese TV-programme soos byvoorbeeld uh, onder andere The Go Show en uh, dan het sy ook in een rolprint Funny Things Up and Down Under gespeel. Olivia Newton-John sing vir ons Sam. Prachtige vrou hierdie hoor. Joop. Olivia Newton-John, een wat van nature af uh, mooi verouder. Uh, gaan soek haar maar op en kyk uh, haar huidige foto's, dit lyk nie of daar rechtig enige cosmetics daarin is nie. Uh, ja, sy is van nature net prachtig. Elsa van Wyk, uh, jy het laas keer, het jy Freddie Mercury's uh, Bohemian Rhapsody aangevraag, Ons het jou ander versoek ontvang vir hierdie week en dis ook Freddie Mercury en die keer syng hy sy uh, ander groot klassieke treffer saam met hy Maserati uh, vrou of uh, wat is het nou, Monserrat, uh, Carbelli. <clears throat> Wel, Elsa, uh, jy vraag vir Barcelona en hier volg dit. alone. this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guiding inspiration. kan een mens sê, dis mos hoe uh, uh, Olympische Spelen geopen moet word met die twee. Mens, het nooit in die verlede sou ek rock en uh, klassieke muziek by mekaar sit nie, maar hierdie twee het my verkeerd bewys. Sorry man, maar jylle is reg, ek is verkeerd. Prachtig gesing Elton John en Monser ja, ek dink is Montserrat, is nie Maserati nie, uh, <laughs> eh, Carabel. Ons beweeg aan, nou, uh, ek sien uh, Elizabeth de Kok, Betty uh, de Kok daar van uh, Zandbaai, ek sien jy het uh, bykie rondgespeel daar op Facebook, en uh, laat hulle vir jou een liekie kies, nou, ek sien die liekie wat hulle vir jou gekies het, speel ek dan nou sommer, net vir jou. Kom ons luister. Sanger, liedjeskrywer, komponist en icoon Elton John is gebore Reginald Kenneth uh, Dwight op 25 maart 1947 in Pinner, Middlesex, Engeland. Hy het op 'n vroeë ouderdom sy passie vir muziek ontdek. Hy het om eh, self geleer om klavier te speel toe hy net 4 jaar oud was. Ons luister na Sir John uh, Elton of Elton John dan uh, met sy Candle in the Wind dis die een wat hulle vir jou gekies het daar op uh, Facebook sien ek uh, Betty, hier gaan hy Jean, though I never knew you at all, you had to those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle Yeah. met uh, Diana, wat gelink is aan die plaat, sal dit, ek geloof, vir baie, baie, baie jare, sal hy immergroen bly. Nou, Put On Your White Sombrero is een liekie dier die Sweedse popgroep uh, Ebba, wat tydens sessies vir die groepse 1980 al, super trooper album opgeneem is, Alhoewel dit in uh, September 1980 in Polar Studios opgeneem is, het die Likie dit nie tot die finale snitluis van die album gemaakt nie. Ten spuite daarvan dat die Likie voltooi is, het die eh, groepse twee Likie skrywers, Benny Anderson en Bjorn Alvius, eh, geglo dat het nie so sterk solo 7 sou maak nie, en besluit om dit ten gunste van die album, sy titelbaan, uit te snu. Gevolgelik het uh, Put on Your White Sombrero tot in 1994 op die rak gelê voor dit uh, vrygelaat word. Dit is uh, eh, 1997 as een bonus snit op die meeste serie uitgaves van die uh, Super Trooper uh, album ingesluid. Nou persoonlik denk ek ook hierdie ene het nie al die bekendheid gekryd wat hy moes nie. Hy was een baie, baie meer gewulde uh, eh, liekie as die krediet wat hy uh, uiteindelik gekry het. Ons luister na Ebba en hulle sing Put on your white sombrero. nergens in enige van die ander Ebba Likies uh, eh, kan mens die kracht van die twee dames sy stemme so uh, identificeer soos in hierdie ene nie. Uh, super, super uh, eh, krachtige stemme van die twee Ebba damekies. Die ou wat ons nou nog gaan luister plaaslik Jacobus Frederik Jersig en beter bekend as Ray Dillon, is in 1978 nogals in Oorden als Rus gebore. In 2002 maak hy sy debietopname New Kid in Town, wat nie juist iwers heen gaan nie, en uh, ja, sy deurbraak kom in 2006 met Ok, Stoppie Lorie. Maar die een wat hy vandag dan vir ons doen is, hier sing uh, Ray Dillon vir ons My Angel Face. waarde Miljoene mense op aarde Ray Dillon, wat uh, op, op, op uh, YouTube, het is een baie mooi uh, video, waar hy die likkie sing. Nou ja, uh, Joy Schwertley, daar van Amerika, wat ook ingeskakel is, uh, jy is net met tijds, ek jou nou net kom roep het, uh, jy weet, met uh, Steve, wat so braaf is, jou man, uh, Steve, you're a very, very brave man to sit down for a haircut <laughs> from uh, Joy. So, uh, yes, en toe hoor ek, jy is nou klaar. So, uh, ons is nou by die uh, funny spot en vandag sy funny spot wat ons so bykie moet laat smile is weer Wackhead Simpson en uh, dit gaan oor iemand wat in een restaurant een steak georder het. Nou hy wou dit wel dan gehad het. En toe, toe kry hy een medium. En hier is Wackhead wat vir hom vertel wat daarna als gebeur het. Lekker luister. Hello? Sean? Yes? I need to speak to you for a moment. You don't know me, you just uh, met me briefly two nights ago. Yes? What can I do for you? Uh, I served you at Havana. Uh, at Havana at Suncoast? Yes. Uh, okay, yes. Now... How, how did you get my number? I got it from the from the reservation book. I'm just phoning to apologize. Okay, what you apologizing for? Well, I mean, your steak was... Uh, you sent it back. I had to take it back because you wanted it well done and I brought it out me- yeah, yes, yes, yes. I can remember. Yes, yes. I brought it out medium. Yeah, yeah, yeah. Look, if you ever go back to the restaurant, you won't see me there again because they fired me, Sean. <laughs> wow. You're kidding? They fired. They fired you for. They fired you for bringing me my steak. They fired me because of you, basically. Yes. <laughs> <laughs> I'm. I'm sorry to hear that, dude. You know, I never. I never meant for you for you to lose your job over it, but I just wanted you know, to get what I ordered. My, my last day was, was yesterday. Dude, I'm so sorry man. There was, there was never what I wanted to happen. They fired me, and um, because because of you. <laughs> so, so, dude, they, they, they fired you because the steak was cooked incorrectly. That's true. That couldn't have been your fault. It would have been the kitchen. Why, why would they fire you for that? They fired you just, just for that no, it's it, it was because of what I did to the steak oh. when you sent it back, oh. and then I did something to it, and then I sent it back out to what? you. What the f- did you do to the steak, dude? <laughs> that's why they're firing me because of what I did to your steak. What the f- did you do to my steak? that's not and that's not important now. I mean, I, I <laughs> just. it's very important now. What the f- did you do to my steak? Look, uh, you'll, you'll probably see it on YouTube sometime oh. because oh. <laughs> someone took a video and. No, dude, I don't want to see it on YouTube. What the f- did you do to my steak? I put something on it that I shouldn't have. Oh. And. What did you put on my steak? I just want you to promise me that you'll forgive me. That's that's all I'm I'm asking for. Dude, I'm not promising you. What the did you do to my face? <laughs> Look, um, the past is the past, and I just wanted to apologize to you. Dude, what? Dude, what did you do to my steak? Did you did you on my steak? Did you on my steak? Did you rub your on my steak? What did you do to my steak? <laughs> Look, forgive me. That's that's all I'm saying. I, I mean, how how did you feel after you ate the steak? Oh. Tell me what the did you oh, do to my oh. steak? <laughs> Did you throw up? No, I didn't throw up. What did you do to my steak? You you sent it back, and I got angry, and I made a mistake. That, oh. That's all I'm saying, Sean. You made a mistake. Look, you sent it back, and I got very angry. Dude, no wonder I fired you. What the did you do to my steak? <laughs> Tell me now, what the did you do to my steak? Uh, everybody deserves a second chance. Wow. yeah, you can't be making steak to my steak. What the did you do with it? You don't tell me what the you did to my steak. oh, Sean, I'm, I'm telling you, it's not important what I did to Ooh. your steak. What did you do? Did you, did you drop it on the floor? Did you rub it under your arm? Did you put sweat on it? Did you spit in it? What did you do? Wow. Tell me now, what the f*** you did to my steak? <laughs> Surely you could pick it up. You must have tasted it. Oh. <laughs> Dude, wow. Tell me now, what the f*** you did to my steak? I want to know now or I'm going to come find you. Are you telling me you didn't taste what I did to your steak? <laughs> I didn't taste. What the f*** did you do to my steak? Let's just let bygones be bygones, Sean. no! what the f did you do to my steak? Ooh. Sorry, I can't hear you. what the f did you do to my steak? Do you really want me to tell you, Sean? Tell me now. Will you feel better if I told you? Tell me now. Okay. I feel really bad though, Sean. You're going to feel a lot worse if you don't tell me. You know, I overseasoned it. I put a little bit extra pepper on. Oh, my word. <laughs> What the f do you mean? I wanted to like put a little bit of extra pepper on there just to show you that I was angry. You were normally supposed to put a, a pinch of pepper on the steak, but I put two pinches on. I'm so sorry, Sean. <laughs> <laughs> what, the do you mean? You, you, you put too much pepper on my steak. talking about? Yeah, I, I, put two pinches on, Sean. I was only supposed to put one. And, <laughs> and what the f going on here? What do you mean? You, you're phoning me to apologize for putting pinches on and, and, and telling me you're fired for doing that? Yes. The the kitchen standards are very high, uh, <laughs> Sean. I, I, I don't understand what the f*** you're calling me for. I shouldn't have done that to your steak. Sean, I just feel so terrible about this whole situation. <laughs> so, so you're telling me you just put too much pepper, pepper on my steak? You didn't drop it on the floor, rub your on it, or anything like that? <laughs> no. <laughs> Doesn't know well, what to do. I don't understand why they would have fired you then. This, this, this just makes no sense. Yeah. Dude, I, I, don't, I don't understand why they pay you for that? Yeah, I know. The next time you come here, just ask for the, the, the chef to cook your steak uh, Wackhead Simpson style. <laughs> Are you kidding me? <laughs> Wackhead! You bastard! Ah, I can't believe it. Sean, what a, you had a bit of a roller coaster of emotion there, bro. <laughs> Dude, yeah. I can't believe it. oh, <laughs> for he, <laughs> he, had nowhere to go. He was snookered. He, he didn't know what to do. <laughs> Shame, man. Ah, I love it. Sean Stafford. Yeah, yeah, yeah, nee, <clears throat> weet to, to ruffle up the feathers soos hulle het in Engels sê, uh, ek geloof die ou gaan nie weer een stuik daar eet nie. Nou, <clears throat> ah, sorry, daar is een paar aan my keel. Susan Jacobs van Amersfoort. Alphaville is een Duitse synthgroep wat uh, in die 1980s gewild geword het. Die stichterslede was hoofsanger Marion Gold, rechte naam was Hartwig Schierbaum, uh, gebore op uh, eh, 26ste mei 1954 en uh, ja, eh, Hartwig Skierbaum, uh, ja, uh, <laughs> Bernard Lloyd, uh, rechte naam Bernard Gosling, gebore op 2 juni 1960 in Inger en dan uh, Frank Mertens, rechte naam Frank Zorgatz, uh, gebore 26 oktober 1961 in Inger hulle behal trefferslijste suksesse met uh, eh, liekies soos Forever Young, Bill, uh, Big in Japan, Sounds Like a Melody en Jet Set. Hulle sing vandag aangevraad dier Susan Jacobs, vraag hulle Alphaville, sing Sounds Like a Melody. Melody. Sounds Like a Melody, gevra dier Susan Jacobs van Amersfoort. Dean Martin, as ek die ouse naam net hoor, dan wil ek gaap. <laughs> ek weet nie wat het is met hom, wel ons het altyd gespot toe ons klein was, uh, elke keer as die maat in opzit, dan het ons gegap, uh, is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Colossetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seens, die oudste een was Bill Crosetti en uh, hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het in eh, eh, Grand Elementary School in Steubenville, Ohio bygewoon en as tiener het hy die tromme as een stokperkie gespeel. Dankie toch, hy was nie my kind nie. Moet <laughs> een stokperkie van tromme speel. Nou, ons luister na Dean Martin en die een wat hy van ons sing is sy groot treffer Memories are made of this. Lekker rustig slow dance.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 With sweet, sweet, His blessings from above. You can't beat the memories you gave of me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave of me. One man, one wife. It one love day through life man sweet sweet memories you gave made of this can't be memories you gave man memories are made of this memories are made of this net soos jy daar sê joy lekker lang arm dans uh, nou is verbaasend hoeveel van die kunstenaars van daardie jare uh, nou, uh, ek praat van hier in die vroege 50s tot laat 60s, kom ons uh, narrow it down, tot daar, uh, van die rolprintsterre, wat kon sing ook, ons vat maar nou Dean Martin, ons vat Doris Day, ons vat uh, Frank Sinatra, jy weet, daar is een hele reeks van hulle, wat sangers en uh, verhoogsterre was, of rolprintsterre dan vir daar die rede. Ok, ons stap aan en ons gaan nou na Albert Hammond. Hy is volgende op ons speellys en eh, soos ek al baie keer in my vorige uitsendings uh, eh, eh, genoem het, uit sy pen vloei hordes treffers wat hy uh, vir baie van die bekendes geskryf het. Die lys is eindeloos en sluit in Celine Dion, Joe Dolan, Rita Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Liu Sayer, Tina Turner, Glenn Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Bonnie Tyler en orkeste, het hy ges, uh, eh, liedjes geskryf vir uh, Ace of Base, uh, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship, Westlife, joh, Nou, hy is uh, vanaf Gibraltar. Eh, uh, eh, hier volg een van sy liedjes wat hy vir homself geskryf het. En uh, hy syng dit ook self. Uh, ons luister na Down by the River. Of soos dit uh, in hulle taal of dan Spaans is, uh, Cerca del Rio. Ek denk is Portugees of Spaans. was getting us down, so we spent the weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, Come in, the water's fine. Down by the river. Down by the river. Down by the river. I said, Come in, the water's fine. the stranger's side, down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died, down by the river. Down by the river, down by the river. Silver fish lay on its side. arms up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. Why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste, from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he. Hammond met een van sy uh, lekker wakker lekkies Down by the River. <clears throat> Conquest of Paradise is een lied van 1994 wat opgeneem is dier die Griekse komponist Vangelis. Dit was die uh, klankbaan van Ridley Scott sy 1992 rolprint uh, 1492 was die prentse naam. Conquest of Paradise en die hoofdsoro uit die album met die selfde naam. Uh, die liekie het uh, eh, rees sukses behaal in baie ander lande, waaronder België, Nederland, Duitsland en Switserland, waar dit top posities in, uh, van die enkelsnit was, maar dit was een relatieve mislukking in die Verenigde Koninkryk, waar het slechts nummer 60 bereik het. Die uh, populariteit van die liekie in Duitsland verhoog uh, dier uh, die bokser Henny Mas, Henry Maske wat dit uh, as sy thema lied gebruik het. Die akkoord progressie is gebaseer op die Europese uh, thema La Folia. Vangelis speel nou vir ons Conquest of Paradise. Conquest of Paradise. Je weet, dit is so'n lekker goed voel, een liekie daai. Ek glo, as ek nou een land gehad het, byvoorbeeld, ne? Daar sê die landse naam is Ludwigland. Dan sou daai die volkslied van my land gewees het. Ek voel, mens kan trots wees, of jy, dit bring trots uit die mens uit, uh, eh, so'n rechte belade, wat jy uit volle bos sal kan trots wees op. <laughs> Ok, klaar gedroom. Kom een stap verder. Engelbert. Engelbert Amperdinkt, geboren as Arnold George Dorsey, is in 1936 in Madras, Brits-Indie, wat vandag bekend staan as Chennai, uh, is hy geboren. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Wallise afkomst uh, in die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Oe, oe, wat sy kombinatie daar. Uh, eh, Na sy militaire dienstplug gaan hy voor met sy eh, optredes in clubs en kry het eindelijk in 1958 sy eerste deurbraak met die eh, opname van I'll Never Fall In Love Again onder die naam Jerry Dorsey, wat natuurlijk sy geboortename is. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy ees vlam vat, toe strek sy roem oor dekades. Hier sing hy vir ons Blue Spanish Eyes. Lekker luister. Teardrops are falling your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and I. Spanish Eyes en die oe wat hulle daar het op die uh, video van die Likie in, uh, op uh, YouTube. Sjoe, dis mooi oe daai. Ek sal vir uur in hulle kan staar.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 Uh, die lijste is, uh, wel, eh, ek sal hulle by mekaar sit en vir jou stuur. Volgende, luister ons na The Shadows. Hulle was aanvankelijk bekend as The Drifters en het groot, uh, of oorspronkelijk, het hulle by mekaar gekom as Harry Webb se ondersteuningsorkes. Nou, wie is Harry Webb, sal jylle vraag? Wel, hy is niemand anders as Cliff Richard, en uh, wat ook in die orkest gespeel het, voor hy sy solo kunstenaar roem verwerf het. Die instrumentele lied is uh, Apache, die een wat hulle nou vir ons gaan speel, en dit was een van my ginslinge van daar die tyd. Three Shadows, in my opinie, een van die beste instrumentele kitaarorkeste wat ooit was. Eh, Kids in America is een liekie wat opgeneem is dier die Britse sangeres Kim Wilde. Dit is in januari 1981 in die Verenigde Koninkryk saamgestel as haar eh, eh, debiet enkelsnit en in die lente van 1982. In die Verenigde Staten verskyn dit later op haar uh, getitelde, selfgetitelde uh, eh, debietalbum. Nou dit beteken uh, Kim Wilde is die selfgetitelde albumse naam. Uh, die Likkie is nummer 2 op die UK Singles Charts, nummer 1 in Finneland en Suid-Afrika en uh, is onder die top van baie Europese kaarte, sowel as Australië en Nieuw-Zeeland. Die liekie is gedekt dier baie kunstenaars uit verskillende genres. Kim Wilde is die een wat het vir ons doen, sy sing The Kids in America. Thank you. bye. Wild vertel ons van die kinders in Amerika, Kids in Amerika. Pat Boone was geboor op 1 juni 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in, uh, eh, in Jacksonville, Florida. Sy schoolloobaan voltooie in Nashville, die moederstad van country muziek en trouw later met een van country sterre van die uh, tyd Ted uh, of Red uh, Folly, sy dochters Shirley en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 1963 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100 Billboard gewees, eh, waar sommige ander kunstenaars, selfs baie bekende kunstenaars, nooit kon rechtkree om selfs eenmaal een draai te kon maak nie. Pat Boone sing vandag vir ons een van sy immer, immer groen goedjies, uh, hy sing Three Coins in a Fountain.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 Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine. is nog een sanger met een gouwe stem, amper soos die van uh, Jim Reeves. Geen niks geforceerd in die stem nie, hy sing net uit sy boors uit, uh, ja, sonder enige uh, pressure achter sy stem. Sailor is die titel van een Engelstalige weergawe van die slagger samenstelling Seeman Deine Heimat is das Meer uit uh, eh, 1959, wat oorspronkelijk in Duits geskryf is. Seiler sou in 1961 vir Petula Clark haar eerste Britse nummer 1 treffer bied. Sy syng vir ons, sy wat Petula Clark is, ook weer een rustige ene, en dit is natuurlijk Seiler. Seiler Stop your roaming. Shula Clark, Seiler, ek wonder wie hoor vir Guy Kosten daar in die achtergrond, sekere dekade later het hy die weisie weer gebruik vir sy seeman, ja, swerf nie verder, en sovoorts. Die Amerikaanse groep Player uh, stel hulle enigste nummer 1 billboard uh, eh, Likie uh, eh, vry in 1977 Alhoewel die liekie hulle in die hoofstroom van die bekendes laat, kon hulle nie daarop verbeter nie. Peter Beckett uh, en J.C. Crowley was die twee stichterslidde van die groep Player en het hulle self uh, hulle treffer Baby Come Back self geskryf, wat dan ook die Bee Gees se How Deep Is Your Love van die nummer 1 posiesie ontroon het in 1977. Hier is Peter Beckett in, uh, eh, van die player groep en hy sê, baby, come back. was ook een baie gewilde treffer by die uh, sokkies en die wel, danse, plaasdanse en skierdanse met meel op die vloer enzovoorts enzovoorts. Een man wat vele liekies wat uh, onder andere insluit In the Ghetto, Memories, Don't Cry Daddy en Little Less Conversation vir Elvis geskryf het, Morris McDavis, is geboor op 21 januari 1942 en in Lubbock in uh, Texas. Hy begin sy eie solo loopbaan eers in 1970 en hy is spoedige huishoudelike naam in die country en rock circles. Hier sing hy vir ons een eh, lekker saamsingliekie. Uh, eh, sing maar saam as jylle hom ken, ek geloof jylle ken hom. <laughs> oh Lord, it's hard to be humble. is dit nie, he? Back a few months Back ago, I was headlining a great big nightclub. And he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early, and they put me up at what they call the Star Suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite all by myself. That's what I said. Oh. But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, and wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill, trying to figure out why. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror Cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have a girlfriend but I guess she just couldn't compete With all of these love-starved women Who keep clamoring at my feet Well, I probably could find me another But I guess they're all in awe of me Who cares? I never get lonesome Cause I treasure my own company Lord, it's hard to be humble. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. Can't wait to look in the mirror. Help me out now, come on. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. I must be the help of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble when you're doing what? We're doing the best that we can. I guess you could say I'm a loner, a cowboy outlaw, tough and proud. Well, I could have lots of friends if I wanted but then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I fill out my skin tight blue jeans. Whoa. Come on, where's all the kickers in here? Oh Lord, it's hard to be home you're perfect in every way. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble. What are we doing? We're doing the best that we One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand. Ja, ek moet met die ou saamstem. Wie, en ek moet bieg, daar is min, min mense wat die gevoel ken. Je weet, <laughs> ok, kom ons hou nou op spot. En uh, is tyd vir my om af te sluit uh, met die tweene rij. Ek bedank julle hartelijk vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het. En al julle nieuwe luisteraars, ek hoop nie as laaste inskakeling nie. Voor ons dan die laaste twee uh, luister, eerst een paar aankondigings. Um, ons hosting op die internet services of uh, uitsending word gedoen dier USL's hosting services uh, Google bykie Universal Solution Labs en lees daar hoe veelzijdig en bevoegd hierdie groep uh, baie talentvolle mense is.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 <clears throat> Met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud op BIM program wil bespreek of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle dier en hulle sal op my vrijdagmiddag program op die horizon om drie uur te uh, sal hulle daar verskyn. Ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal het eerst wees Billy Joel en hy sing A River of Dreams en dan heel laaste is dit die groep T-Set met Mabella Me. Was my voorig om die muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, draai julle maskers. en bye for now. of the night. I go walking in my sleep.